Oi meninas, Denis Smith tá chegando Oi meninas A partir de agora esse baile fica pequeno A, a, a partir de agora esse baile fica pequeno vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. vai descendo, vai descendo, vai descendo, Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aumenta o beat pra vai embrasar. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai vai e quica devagarinho. Ah, ah, ah. Oi! Ah, ah. Tô embraçado, vai, tá ah, vai Opa, opa, opa Dá licença, moça Jerry Smith que vai sarrando em tu, garota, vai Ela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudindo, explodindo, tipo É o seguinte, moleque Jay Smith mandando, tá ligado? E o bumbum balança, então joga essa puta que toma, toma, vai, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma. Teu <laughs> bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, toma, toma, vai dar nada, toma, toma, toma, toma, vai. Mas ela gosta com mais força, ela quer com mais potência, por isso que nós manda pra ela, tá ligado? Eu é piquei, vai, vai, teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, vai, toma, toma, vai dar nada tu toma, vai, tu toma, tu toma, vai danada. Oi, tu teu bumbum balançou, então joga essa puta. Tu toma, toma, tu toma, tu toma, vai danada. Ah, ai meninas. Jerry Smith tá chegando ai meninas. Jerry Smith tá chegando. Bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda pra cima. Bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda pra baixo. Bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda pra cima bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, papito. É o seguinte, quando eu toco esse beat, esse beat é foda, né? A onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba A onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba A onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar. na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acaba. Oi. É o DJ da Sula, é o